Madalena Laura Lombardini Sirmen estis Componistino, violonisto, Cantistino, kaj ludanto nascita en Venezio, en tempo quiam la Urbo Ancorau estis dependa Republico. Madalena apartenis al malricha nobelara familio. Si montris rimarkindan cae signifan musican talenton, quiam si en la frua de sepe iaroi comensis sian educadon ce la ospedale di San Lázaro e dei mendicanti. Tiu ci knabin orfeio, quiu specialigis pri instruado de musico, active sercis musice talenta in knabinoin estas neclare, clare tu Madalena estis orfo au tu shiai gepatroi estis instigitai lasi shin tie pro musicae chialoi. La virtuosa violonisto cae componisto Giuseppe Tartini instruis shin ec de la agio de dec quare iaroi cae si ricevis permeson voyagi de l'Orfeio al Padovo por studi con Tartini men. Eci, li pagis pris sia musica instruado en la instituzio. Dum la tempo chiun si studis con Tartini cae logis ce l'ospedale, Maddalena Lombardini fixis sian selon, ici profezia violonisto virinei opercantistoi estis oftai tempe, sed instrumentistinoi estis extreme maloftai. Circau sia dudecunua vivo iaro, Madalena ricevis sian instruan licenson ce la Orfeio, cio donis al si permeson por lavori ciel musicistino preter la Venezia Respublico. Si geedzigis en la sama iaro cun la conata violonisto Ludovico Sirmen. Cai la geedzoi tui comensis turneon ciel virtuosai dum la curo de triaroi. Dum la turneoi, ili ofte ludis comune in concertoin. Malgrau que la duobla concerto por violonoi ne conservillas, schia dueto por violonoi povas representi le spectacla incapabloin de la paro. Estas clare que Maddalena javis maturan maestretzon en la arto de componado cae rapide schi ombrigis la edson. En la tempo de schiai fluai publicajoi si estis neniel ligita per convenzioi. Madalena Lombardini Sirmen estis uno la fruai adoptantoi de la Arcia Quarteto. Si publicigis en 1719 en Pariso ses Arciai Quartetoi, cian la triopo por du violonoi cae vaso daure estis la domina chambra music formato. La verco estis subscribita de ambau, pro tio che Maddalena en la unuae momentoi de sia cariero estis neconata componistino, cae male Ludovico havis pli estabilan reputazion. Ali flanque, la componajo de viro versaine estus pli gravai, cae ricevus pli altam presum de l'eldonisto. Tamen, music analisistoi concludas che la fruei publicajoi, quiui apera subscribitai de la geetzoi, facte estas la sola laboro de Madalena. Nun, la vercoi estas menciitai nur sub xia nomo. En 1779, Madalena nascis filinon. Alessandra. Tamen, post iaro, la paro disigis, cae Ludovico comportis Alessandran con si. Signorino Sirmen daurigis sian sol luda in turneoin, ciam accompanata dum siai voyagioi cae heime de la pastro Giuseppe Terzi. Madalena Lombardini Sirmen baldau establis sian reputacion kiel uno la plei bonai violonistoi cae componistinoi. Estas conate que si ancau publicigis triopoin, duetoin, quartetoin cae concertoin, sed neniu publicajo estis trovita pos 1776. Post dudec iaroi de sinsequai turneoi tra la plei gravai europai seneioi, sia lasta concerta presentado kiel violonisto ocasis en Pariso en 1700 of the Queen. Tie, sia tecnico estis criticata kiel ne moderna, compare cun la novigoi en conducitai de Giovanni Battista Viotti Relate a la classica arcio, verjaini si daure usis la barocan. Quancam la cariero de Madalena Sirmen velquis en pli posta iaroi, si estas memorita kiel genia componistino ca virtuosa interpretistino de la dec oca iarcenta classica musico.